ovdje nismo sami i ovdje ne imamo zvučnike, zato nemojte obraćati pažnju na nešto drugo. Neka i ova vraća ne obraćaju na nas, a nećemo ni mi na njih, nego svak neka se okrene svom zadatku, svom poslu. Allah Želešanu u nas je iskušao i poslao ovdje zato ako Bog da ova hefta bi trebala biti zadnja da ne bi vas više iscrpljivali pokušat ćemo da uglavnom sažmemo sve ono što treba kazati u ovih zadnjih dana do četvrtka ako bude. ko će nam braćo posjećajući se na ranije ko će nam nabrojati šartove la ilaha illallah svi učestvujete u ovom. Znači šta je sve od toga? Ne pitam, samo znaš, samo pitam da ne gubimo vrijeme. Znaš šta je? Što? Jesi li to, to dobro razumio? Jesam li shvatio da je sve to ovaj šart la ila illallah? I znaš što tome dokaze? Ne znaš sve, ha? Dobro. hoće nam nabrojati dijela koja izvede iz islama. Dijela koja izvede iz islama. Znaš, brate, ti dijela koja izvede iz islama. to je devet, ja i brojim devet. Ti mu'mina. Dobro, braću se zakon, imam hajr. Nastavljamo dalje, ako Bog da. Pišite novu tačku od ide. Jeste. vjerujemo da je da je vrelo u zagradi haud čuli ste ono ludima havz jel havza piti haud vrelo u zagradi haud kojim je počastio Allah Želešanu u svoga poslanika da napoji ime svoga ummeta na sudnjem danu. Istina. Vjerujemo da je haut kojim je Allah Đelešanu počastio svoga poslanika sallallahu alaihi wasallam da napoji mu'mine svog ummeta na sudnjem danu istina. Sura, sura Keusar, a'tainaka al-kawthar nismo ti dali kawthar sura kawthar to vrelo se zove kawthar Hadis o tome bilježi Muslim i Ahmed. Jeste. U hadisu stoji, ne morate pisat, da je Resul sallallahu alaihi wa sallam se osmihnuo i podigao svoju glavu su ga upitali zbog čega se smiješ, rekao je malo prije mi je objavljena sura, pa je proučio ar-Rahim, inna altajnaka al-kevsar pa do kraja, kje nije završio. Zatim je upitao, znate li šta je kevsar? Rekli su Allah, njegov poslanik najbolje zna. Kaže, to je rijeka, dao mi je moj gospodar u džennetu, u njoj ima mnogo dobra. Na nju će se navoditi moj umet na sudnjem danu. Broj čaša na njemu je kao što je broj broj zvijezda. Neki će ljudi biti odbijani, neki će ljudi biti odbijani, pa će reći gospodaru, oni su iz moga umeta, a bit će mi rečeno, ti ne znaš šta su počinili poslije tebe. Tako dolazi u hadisu. Iako je Keusar, to smo ispominjali, čini mi se kad smo govorili o opisu dženneta, rijeka u džennetu, u džennetu, međutim u džennetu neće niko biti odbijan od nekog dobra, nego će iz tog Keusara džennetskog izlaziti voda izvan na sudnjem danu, tako da će se mu'mini napojiti sa tog vrela prije ulaska u džennet. Pišimo. To vrelo obiluje svakim dobrom jednaka su mu dužina i širina s kraja do na kraj dužina mu je 30 dana kad kažemo 30 dana šta, šta podrazumijevamo? brzo objasnanje Da, dobro. Ko se napije sa tog vrela, poslije neće žednjeti. izvire iz rijeka dženneta. Piti će ga mu'mini kad izađu žedni iz kabura poslije proživljenja. Piti će ga mu'mini kad izađu žedni iz kaburova poslije proživljenja. broj čaša mu je kao broj zvijezda a one su od zlata i srebra voda mu je bijelija od mlijeka hladnija od snijega slađa od me i mirisnija od miska i mirisnija od miska, ne gledajte tamo vraću. Ne gledajte šta se tamo događa. I mirisnija od miska. Pjesak mu je misk. A iz njega izrastaju zlatne stabljike čiji su izdanci od dragulja vidjeli ste negdje vrelo gdje voda stoji u svom sudu i iz nje raste neka šaša ili raste neko bilje. Ovaj haud iz njega će, iz njegova suda, će izicati zlatne stabljike na njima izdanci, da li cvjetovi, da li plodovi, od dragulja. Svaki poslanik ima svoje vrelo. Svaki poslanik ima svoje vrelo. našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je najbolje, najveće i najviše će napojiti ljudi. Nova tačka. Vjerujemo da je šefat vjerujemo da je šefat kojim je Allah Đelešanuhu darovao Rasula a on ga zadržao za sudnji dan istina. Šefaat, šefaat pripada ili pravo na šefaat ima samo onaj koji je umro na tevhidu. šefata ima sljedeći šefata ima više vrsta to su poslanikov šefaat na sudnjem danu. Da li je neko od vas čitao hadis sudnjem danu kada Allah Želešanu bude ljude proživio u tami i bude ispopala nevolja pa budu tražiti nekoga da ih izbavi hadis se dug pa će, pa će predložiti neko ajte po Adem, pa će Adem reći ja ne mogu pa idite po jeste da ne bi, da ne bi sada taj hadis postoje dug samo napišite hadisi koji govore o šefatu su brojni. Navode se u Sahihu Buharije i Muslima i drugim zbirkama. Kao što je hadis u Sahihu Buharije i Muslima debu Hureyri. U stvari dugi hadis. Hadis u Sahihu Buharije i Muslima od Ebu Hureyri radijallahu. hoćete ja ću vam ga navesti, međutim onda ćemo, nećemo moći završiti. Ima u Rijadu Saladinu, jel? Tamo. To je znači bio prvi šefa, drugi poslanikov šefaat sallallahu alaihi wa sallam čija su dobra i loša djela jednaka. Čija su djela, dobra i loša djela jednaka da bi ušli u džennet. Mi smo uglavnom mislili da je samo to šefat. Da je samo ovdje šefat. Da Međutim, nije tako, ovaj hadis je jasan i poslanik sa osallam će na sunnjem danu početi sa šefaatom. Svaki poslanik je imao, <clears throat> svaki poslanik je kod Allaha Đalešanu imao tu dobrotu i taj stepen da nešto zatraži od Allaha Đalešanu. I svi su to iskoristili na dunjaluku. Izuzev Rasula sallallahu alaihi wasallam koji je to ostavio za sudnji dan. Zato kad niko ne bude se odazivao i Allah Žešanu molio da počne suđenje zbog strahota suđenja da ne moguš podnijeti poslanik sallam će upotrebi svoj šefaat otiće pod ažu pasti na seždu Allah Žešanu zamoliti dok mu Allah Žešanu ne rekne ustani i zatraži pa će reći umet je u nevolji i tako dalje pa će početi suđenje to je jedan šefaat drugi je šefaat oni čija djela dobra i loša budu jednaka ne mogu nikako šefaat će tu odigrati ulogu da će Allah Žešanu ih uvesti u džennet. On će biti znači na vagi dobrih dijela, pa će inša Allah ta'ala nadvladati. Treći šefat. Poslanikov šefat za ljude kojima je naređeno da uđu u vatru da ne uđu u nju. Četiri. Poslanikov šefat za povećanje stepena onima koji uđu u džennet. Peti. Šefat za 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa šefa za 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Šest. <clears throat> šefaat za one koji uđu u vatru da im se umanji kazna. Sedam. Šefaat za sve mu'mine smetat ćemo njima. Šefaat za sve mu'mine da uđu u džennet. Da vam bude jasno ovo je da uđu kad bilo. Kogod bude imao imana da uđe u džennet. Ne znači ovo sad ko bude imao iman da neće ući u džehennem. Ući će, ali će izaći iz njega kada odrapi ono zbog čega je ušao. Ha? Odi ovam. Neki smete ćemo njima. Hodi ovdje, odi. Požuri, nemoj nas omijeti, požuri. Kad bi ti slušao, ja mislim da bi čuo, jer čuju oni mene tamo, da ti neće. Evo ti čuješ tamo, jel da slušaš njega? Tamo. Slušaj, šta je nasmijava? Osam, osmi šefat. Šefat za počinioce velikih grijeha da izađu iz vatre. U ovom šefatu su zastupljeni poslanik alaihi salatu wasalam meleki i ostali poslanici ovaj šefat će se ponoviti četiri puta tačka. Koja Vjerujemo da je ili da Allah Đalešanuhu uzna broj onih koji će ući u džennet i džehennem to je poznavao od uvijek i taj broj se nikada ne povećava niti umanjuje. zna ih po njihovim imenima i osobinama i poznata su, poznata su mu njihova dijela prije nego su ih učinili nova tačka džennet i džehennem su dva Allahova stvorenja koja neće proći niti nestati. ti prestati. Džennet i džehennem znači neće prestati nikad. Ostaće za uvijek i u njima stanovnici njihovi. Nova tačka. Vjerujemo levho i kalem levho, levho mahfuz i kalem i sve što je u njoj pobrojano sura Buruđ 21. i 22. ajet. Bel huwa Kur'anun Majid fi lawhim mahfuz. On je Kur'an časni u levhi sačuvanoj, čuvanoj. Znači ovo mahfuz je svojstvo njeno, nije ime. Ime je levh. Ali mahfuz je ovo svojstvo čuvana. tako da kažemo vjerujemo u levh čuli ste kako naš narod naziva levhama ono što se piše po džamijama pa nekad se za levhu kaže za, za tablu, za ploču se kaže levha levha međutim ova levha je knjiga u kojoj je popisana sva sudbina sva sudbina i naša sudbina je tamo od 50.000 godina prije nego su stvorena nebesa i a nebesa i zemlja su stvorena prije nego je stvoren čovjek znači sve je tamo određeno i pobrojano i sad što se odvija samo ne možemo to uporediti pa da navedemo pa kažemo kao ali neka vam posluži za ovdje kao pomagalo, recimo kad čovjek napravi program nečega, jel? Napravi recimo plan predavanja i sad ono ide. Allah tabarak wa ta'ala je sve to odredio, da će se pojaviti Adem, pa prva generacija, pa druga, pa treća, pa da će se desiti to, to. Tako da sve što se danas dešava, nije za Allah Đelešanu iznenađenje, nego se upravo dešava po tome što Allah Đelešanu gleda u levhi mahfuz, Tamo je određeno tako i naređuje. I naređuje. Mislim da ćemo spomenuti ovdje. Da, tako je. Pišite. Levha je ono na čemu je zabilježena sudbina svih, svih stvorenja. Levha je ono na čemu je zabilježena sudbina svih stvorenja. Zove se levhul mahfuz čuvana knjiga, jel čuvana stranica? Stranice su joj od crvenog rubina. A pero i njegov trag od svjetla. Allah dželle šanehu svaki dan pogleda u levhu 360 puta pa stvara obskrbljuje umrtvljuje umrtvljuje usmrćuje znači oživljava uzvisuje ponižava i radi kako hoće subhanahu wa ta'ala. Znači sve je zapisano. Allah tabaraka wa ta'ala pogleda u levh. Treba ta i taj danas da ne se pretrpi to i to. Budi. Treba taj i taj da umri. Izdaje se naredba meleku smrti. Treba taj i taj predio da se snađe zemljotres. Taj i taj da se... 50.000 godina sudbina svakog čovjeka, 50.000 godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju. Znači, tu je bio zapisan dan kad će stvoriti nebesa i zemlju. I kad je došlo 50.000 godina prošlo od tada, ha? budite nebesa, budite zemlja i postala su. Tako i sa dešavanjima svim. Tako i sudnji dan je tu zabilježen. I svaki od džennetlija i džehennemlija i svako njihovo djelo sve što prožive i dožive, tu je. Čovjek sa ovom akidom mora biti smiren. Smiren. Upućen na Allaha tabaraka wa ta'ala i njemu predan. Jer on ne vjeruje da sudbina dolazi iz rupe ili have ili ili nego od Allaha tabaraka wa ta'ala. kalem, spomenuli smo ovdje, jel, vjerujemo u levha i kalem, kalem je pero kojim je zapisana ova sudbina. Ovo mi samo spomenemo naslovom, iako mnoge od tačaka zaobilazimo i odružujemo da bi samo uspjeli naznačiti nešto. Međutim, svakoj od ovih tačaka postoje ovdje stranice kojima, kojima su navedena navedeni ajeti, njihov tekst, hadisi, njihovi razni rivajati, pošto ima rivajata koji spominje jedan detalj, drugi ne spominje. Zatim, ono što je ulema Akaida svemu tom je rekla, kao i ako je koja od sekti zabludjeli po kojem pitanju ovdje zgriješila, kao što su mu tezile po pitanju šefata i tako dalje. Sve je tu ovdje objašnjeno i dat odgovor, odnosno pobijena njihova shvatanja i razmišljanja. Nova tačka, kada bi se sva stvorenja kada bi se sva stvorenja ujedinila i udružila svoje snage i udružila svoje snage da učine ono što je upisano u levhi nepostojećim ne bi mogli ili da učine nepostojeći ono što je Allah zapisao ne bi mogli dozvolite svom razumu da ovo potvrdi da li možemo saznati šta je u levhi a? dobro ne možemo jedan ali možemo svi Ha? Ne može. Možemo li kad se udružimo sa džinima? Ne ili sa melekima? Ili kad nas budu u tome predvodili poslanici? Resul sallallahu alaihi sallam najčastiji poslanik, je li tako? Jes. Dešava se smutnja oko potvori Aisha radijallahu ta'ala anha, on ne zna šta će reći. Kaže, zar vam nije dokaz? To što sam među vama boravio prije, nisam vam govorio o Kur'anu, nisam ga znao. فقد لبست فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون وما sam proživio život dio života prije Kur'ana zašto ne shvaćate قل لو شاء الله ما تلوته عليكم وما أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون رتي الله جل شانه هو شيء يوم غنبي قرآن نتي بهم كذبوا Mm. proživio sam među vama dio svoga života, zar vam nije uzor, zar vam to nije dokaz. Ne bi ništa znao, ni, ni o sedmom nebu, ni o petom, ni o smrti, ni, ništa ne bi znao. Nego me Allah Đelešanu odredio. Kada je postao poslanik, šta ga spopada? Strah, sumnja, ne zna. Trči ja iši u kuću, pokrime, preznojen, prestravljen. Ne zna je li šeitan ili je melek. Jer kome sam rekao, a iši? Hadidži radi Allah ta'ala. Znači, kad bi vas predvodili poslanici, ne možemo znati šta je u levihi. Mahfuzu. Kamal da, kamal da kažemo to nije dobro, hajdemo ga. Ne možemo. Znači, kome je moć? Kome je znanje? Kome je odluka? Allahu azza wa Nova tačka. <clears throat> ovaj kalem je osušio mu se trag, osušio se, gotovo. Hadisu koji kod Tirmizije stoji i kaže, ne gubi nadu i ne reci da je bilo to i to, tako da je bilo bi to i to. Osušila se stranice i podignut kalem. Zapisano, nema više niko promijenuti. Vidite šta rade eh, gospodari zemlje, sklope sporazum u Daytonu, ne imaš promjene o služnosti stranci. Vidite o Allahu tabaraka wa ta'ala. I nemoćni čovjek samo konstatuje, ne možemo ništa promijeniti. Nova tačka. Vjerujemo. Vjerujemo da ono što je mimoišlo roba, nije ga moglo zadesiti. A ono što ga snađe, nije ga moglo mimoići. Rob ne treba da, reč, da rekne, da kaže da sam uradio to, bilo bi to. Nego treba reći قدر الله قدر الله وما شاء فعل ovo je od adaba kad god se nešto desi šta god se desi pogotovo jer ako se desi dobro onda se mi ne zbunimo međutim ako se desi nešto što nam nije milo, treba da reknemo kadar Allahu wa ma sha'a fa'al, što znači Allah je tako odredio, a on čini šta hoće. Pa umre nekom sin, dijete rekne kadar Allahu wa ma sha'a fa'al. Allah je tako odredio, a on radi šta hoće. Zapišite još ovdje čovjek treba da izbjegava svoje greške i nepravda ih kaderom čovjek treba da izbjegava svoje greške i nepravda ih kaderom a kad to uradi što ga snađe treba da prihvati gledajte braće neko će od nas uhvatiti se čvrsto za vjeru i počeo će sredina protiv njega da rovari to će sad biti iskušenje od Allaha tabarakova A neko će od nas praviti greške pa će ući u vjeru i početi lupat ha? gledaju mu roditelji dnevnik na njemu se čuje muzika on će odmah ga slupati pa će ga onda istirati, iskušiti. I on će reći, snašlo me to radi moje vjere. Međutim, tu se radi i o njegovoj, o njegovoj grešci. O njegovoj grešci. Zato čovjek treba da izbjegava svoje greške i ne opravdava i Da li je Adem a.s. Mi znamo da je Allah sve odredio, tako? Da li je on kad je učinio grije opravdu ga kaderom, pa rekao ti si mi gospodar odredio ovo, on prizna svoju, šta? grešku i kaje se. A Iblis isto tako. Međutim, Iblis je to odbio na što? Na kader. Znači, kod grešaka nemoj da optužujemo kader. Nego optužujemo, optužujemo sebe i svoj udio priznajmo. I pokajmo se ako je stršio šerijatu. Ako je stršio šerijatu, pokajmo se Allahu tabaraka wa ta'ala. Je li jasno to, inša Allah? Novi, nova tačka vjerujemo da su arš i kursi istina. Kao što Kur'an navodi i jedno i drugo, Zul Aršil Međid Fa'alul Lima Jurid Sura Buruđ 15. i 16. ajet Gospodar arša časnog koji čini šta hoće fa'alu lima yurid zatim rafi'u darajati zul arš sura gafir ili sura mu'min 15. ajet koji podiže stepene deređe gospodar arša će ovi ajeti svi i brojni drugi potvrđuju arš što nam god Kur'an i sunnet spomenu od gajba mi treba da ga šta prihvatimo i vjerujemo u njega tako Kur'an spominje arš i odmah u našoj akidi je da potvrdimo i vjerujemo u arš što se tiče kursija i njega spominje uzvišeni u suri Bekara, ajeti kursi, zato se i zove ajeti kursi, 255. Vesi'a kursijuhu samavati wal ard. Njegov kursij obuhvata nebesa i zemlju. Sura Bekara, 255. ajet. Arš je krov iznad svih stvorenja. Krov. Krov iznad svih stvorenja. a Allah Đelešanuhu je nad aršom. Kao što je sam sebi potvrdio i mi to prihvatamo bez pitanja kako i zašto. Vidjeli ste kako šeitanova vojska što je god spomenete od šerijata ili akira odmah kaže a što je to tako? Kaže, što je Allah naredio post? Što je Allah naredio post? Ili što vi vjerujete u to i tako dalje? Što? Mi smo naučili od prvih lekcija akide, je tako? Da što je god Allah tabaraka wa ta'ala učinio i odredio, ne pita se. Ta'alu lima yurid. Čini šta god, hoće la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ne pita se za ono što radi a oni će biti pitani pišite dalje kursi je mjesto Allahovih stopala i obuhvata nebesa i zemlju sad malo ko da nam se iman poveća kursi mjesto Allahovi stopal kursi obuhvata nebesa i zemlju a kursi je u odnosu na arš kursi je u odnosu na arš kao jedna gvozdena halka koja se baci na kao jedna gozdana halka koja se baci na brda zemlje na, nje, na njene masive takav je odnos arša i kursija šta je onda zemlja šta je onda čovjek na zemlji i šta je onda on na tom, tom svom jednom roku od 10, 20, 30, 50, 60, 100 godina koji živi i kolika je Allahova veličina i koliko je čovjek počašćen kad može toj veličini da pane na seđdu i obrati se kao rob i obrati se kao rob. Nova tačka. Vjerujemo da je Allah žele šanuhu odabrao Ibrahima odabrao Ibrahima za prijatelja. Vjerujemo da je Allah Jelešanu odabrao Ibrahima za prijatelja. U zagradi Halila, Halil. Halil, Halil, Halil. Postoji više termina, ovo ne morate pisati, u arabskom jeziku za prijatelja. sidik, zemil, habib i tako dalje. Međutim, halil je došlo od riječi halala ju halilu tahlil. Kažemo mi tahlilul esabi, kod, kod abdesta, tahlilul esabi, protiranje. Ili tahlilul lihje. Kad hoćemo da proteremo. E halil, među ljudima, halil ti je onaj kojim si, s kojim si toliko se izmiješu, svoje odnose izmiješu koji ti je u krv ušao. E, zato u hadisu stoji kaže Al mar'u ala dini khalilihi fel jenzur ahadukum men juhalil Čovjek je na vjeri svoga halila, svog pristavnog prijatelja pa neka se od vas gleda s kim će biti halil, prijatelj. Halil. Allah tabara kao tala znamo da mu je svaki da mu je svaki mu'min veli. Jel tako? Prijatelj Allahu veli. Međutim, nije mu svaki mu'min šta? Halil. Uzeo je za Halila koga? Ibrahima a.s. i Muhammeda sallallahu wa sallam. Kako ne Halila Ibrahima? Kad Ibrahim ne ima nikoga. Hidžu čini iz Horana u Irak, iz Iraka u Palestinu, iz Palestine u Egipat, iz Egipta, u Meku, iz Mekke, opet u Šam. Stalno nikog ne nalazi. Narod ga odbacuje, otac ga odbacuje, a on sa čistim tevhidom, a? gleda u mjesec, gleda u sunze, samo negira, gleda u kipove, negira, gleda u naroda čemu je ostavlja. Koga traži? Traži Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa kaže narodu svom, ostavljam vas. Uffil leku vama ta'buduna min dunillah. Uff. Uff, kada je uffil leku, bezvrijedni ste vi. Vi i ono na čemu ste vi ono čemu, čemu obožavate. Pa je Allah tabaraka ta'ala zbog njegovog iskrenog tevhida, dina hanifa, čiste vjere, tevhida, odabrao ga za Halila, jer je od ljudi iz Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na najvećem stepenu tevhida, tevhida. I, raz, I da je razgovarao sa Musaom alaihi salam govorom sura Nisa 125. ajit. Sura Nisa 125. ajet. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ko je ljepše vjere od onoga ko, se pred, ko je predao svoje lice Allahu i čini dobročinstvo i slijedi vjeru Ibrahima Hanifan pokoran, predan do kraja. Otahazallahu Ibrahima Halila. Allah je uzeo Ibrahima za Halila. Zato kaže inne Ibrahima kane ummeten. Kane umme kaniten lillahi hanifa. Sve osobine iza, iza osobine. Sve čistija vjera iza čišće. Kaže o, o Ibrahimu. Inne Ibrahima kane ummeten kaniten. Ibrahim je bio ummet qanit predan pobožan pokoran lillahi hanifa sa čistom vjerom to je znači za dokaz za prvo da je uzeo Ibrahima za Halila a da je uzeo Musa alaihissalama da je sa njim govorio sura Nisa 164. رسلا kad قصصناهم عليك min qablu ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما i Allah je govorio završetak je ajeta i Allah je govorio sa Musaom nova tačka zovemo sve one koji se okreću u našoj kibli muslimanima. Kad smo ovdje kod, kod mi eh, smo prešli na ovo, kod 33. tačke, da je Allah što nam govorio sa Musao, jedan od moje tezila koji nijeću Allahova svojstva, onako kakva jesu, nijeću da je Allah što nam govorio, jer oni smatraju šta da je Kur'an stvoren prema tome niječu Allahu svojstva i niječu ovaj ajet njegovo značenje da je Allah Đelešanu ugovorio s Musaom Fa wa Allahu Musa taklima Allah je govorio s Musaom govorom oni govore wa kallama Allah Musa taklima Musa je govorio Allah. ovdje je Allah kod njih objekat wa kallama Allah Musa i govorio je sa Allahom Musa a inače je okellam Allahu Musa Allah je govorio sa Musaom govorom pa je jedan od njih naredio jednom čuvenom kariju svoje doba da uči ovako okellam Allah he pa mu on kaže dobro ako uradim to tako kako ću u drugom ajetu وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ne može ovdje reći kako وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ govori o Musa'u فلما جاء موسى وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك tako da Allahov govor što kaže Ibn Qayyim kogod krivo kaže o Kur'anu ili sunnetu moramo mu u istom tom ajetu u istom tom dijelu ili u istoj toj temi naći dokaz protiv njega moramo naći dokaz odmah protiv njega u tom istom vraćamo se na ovu koju smo pristupili je četvrta. zovemo one koji se okreću našoj kibli muslimanima bileži Buharija od Enesa da je rekao poslanik alaih sallam selam ko klanja naš namaz i okreće se našoj kibli i jede naše meso, to jest ono koje mi zakoljemo, on je musliman. Zabranjeno nam je otvarati prsa, to stavite pod navodnim znacima. Za dobre muslimane, da će im Allah oprostiti i uvesti ih u džennet svojom milošću. To im ne garantujemo jer je od gajb stvari i bojimo se za njih. I bojimo se za njih. može se neko pitati zašto ovo svrstavamo u samu akidu, u nužno, ono što je nužno vjerovati. Kažemo zbog toga što je strah svakog čovjeka za sebe i za svoga brata dio vjere. Mi znamo da su se najbolji vjernici bojali za sebe, pa je priče da se boje za druge, ali oni se bojali za sebe. Pa se Ebu Bekr bojao za sebe, pa se Omer radijallahu ta'ala an bojao za sebe. Kada je umiro, uzeo ga njegov sin i stavio mu glavu na nogu, na, na, svoje stegro. Kada je spusti mi glavu na, na zemlju, kada je pa oče sve jedno a na, a na mojoj nozi, a na zemlji. Spusti, kaže, na zemlju, neće li mi Allah oprostiti. Spusti na zemlju, neće li mi Allah oprostiti. Tako kažemo za svakog vjernika. Nadamo se da će dobročinitelji koji su Allah i vjerovali radili, hajirli, da će ući u džennet Allahovu milošću i da će im Allah oprostiti ono što zašto slijedi kazna njegova i srđba, da će im preći preko toga, ali nismo u to sigurni, to ne garantujemo nikome, jer bojimo se za sebe i za svakog drugog vjernika. To je od same akide, znači nesigurnost, ne biti siguran, taj je u džennet halas, sto posto, nego strah za svakog i nada istovremeno. Jer je, možemo dodati, jer je sigurnost od Allahove kazne i gubljenje nade u Allahovu milost od onoga što izvodi iz milleta Islama. iz vjere Islama. Znači, Islam je između toga. Nije lišen straha, niti je lišen nade, nego sad sadržava u sebi i strah od Allahove kazne, a i nadu. Ako bismo išli kroz Kur'an, kroz ajete kur'anske gledati ovo, i zaključivati, vidjeli bismo da Allah, tabaraka wa ta'ala, o najboljim svojim stvorenjima, poslanicima govori da su ga obožavali i da mu činili ragaban wa rahaba. Ragaban, nadajući se wa rahaba i strahujući. Tako kaže, ulajka lezine ila يبتغون إلى ربهم وسيلة wa أقرب ويرجون wa ويخافون azabahu إن عذاب ربك kana mahzura. Zatim, wa وَإِيَّايَ wa وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ fala تَخَافُهُمْ fela takhshavhum vakhshavni i tako dalje. Znači, Allah tabaraka wa ta'ala naređuje strah od sebe i opisuje vjernike mumine onima koji imaju strah od njega. Kad smo rekli da gubljenje nade također izvodi iz vjere, moramo i tome naći dokaz. Kaže uzvišeni, innehu la jaj'esu min rauhillahi illa l'qawmul kafirun. Nadu Allahu milost ne gubi niko osim narod. Kafirski pa gubljenje nade ili sigurnost od Allahove kazne je od dijela koja izvode izvjeri. Dalje nova tačka.